Salavatet, bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë edhe sonte me lejen e Allahut të madhëruar me pjesën e mbetur të sures El-Mulk ku deri më tani Kemi marrë tetëmbëdhjetë ajete, sonte vazhdojmë me ajetin nëntëmbëdhjetë e tutje inshallah. Kemi thënë se surja El-Mulk është një sure që ka disa specifika ku realisht flet për disa rregulla të caktuara të vendbanimit që ne ndajmë së bashku. Kush është Zoti xhelle ue ala, rregullat e kësaj shtëpie që e ka krijuar për neve dhe pastaj ajete dhe argumente që Allahu xhelle ue ala i prezanton që njerëzit përmes tyre ta njohin Allahun dhe ta kuptojnë madhërinë dhe madhështinë e Allahut tebareke ue teala. Në kuadër të këtyre ajeteve Allahu ka përmendur edhe Informata që kanë të bëjnë me botën tjetër, lajme të sakta, të vërteta, të cilat pa dyshim se nëse kuptohen drejt, e majnë rregullin, si po në çdo, në çdo vend, shtëpi, institucion, vend, shtet e kudo qoftë, ka njerëz që banojnë, ka rregulla që duhet zbatuar dhe ka gjithashtu dikush që, domethënë, kujdeset për zbatimin e rregullave. E Allahu xhel-le xhelaluhu në këtë sure ka përmendur ajete që kanë të bëjnë me xhehenemin, të cilat domethënë si kuptime, jo në kuptim fizik, jo në kuptim të individëve, por si kuptim, si forcë e besimit, mjafton që të mahet rregulli. Dhe nëse njeri e kupton drejt xhehenemin, e kupton drejt atë çka Allahu ka fol për të, është e mjaftueshme që ajo t'i ndihmon me e majt rregullin. Ngase e din se po, do, po po, po doli nga rregulli, e din çka ndodh atje. E mjafton kjo. Normalisht ka nevojë edhe për tjera forca që majnë rregull, normal. Por për njerëz të mençur, Për njerëz që kanë besim cilësor, e kanë kuptuar fenë si duhet, nuk i duhen forca tjera. I mjafton njohja e Allahut fillimisht dhe pastaj i mjafton ajo që ka të bëjë me edhe shpërblimin edhe me dënimin. Allahu ka përmendur se njeriun e ka begatuar me begati të shumta. Nga këto begati është se Allahu xhalla ue ala ia nënshtroi tokën. Që ai të bën n'këtë tokë çka don, ajo të rrin e qetë karshi veprimeve të tij. Njeriu mbi këtë tokë shkel, ndërton, madje hap vrima, hap kanale, mbjell, korr, bën mëkate, bën krime, dhe Allahu xhalla ue ala e detyron këtë tokë që të mbetet e qetë. Po ai mbi të bën edhe punë të mira, edhe punë të hajrit. Ama ajo mbetet e qetë, nuk lëviz përveç se me lejen e Allahut tebareke ue teala. Dhe Allahu xhalla ue ala përmend se kur njerëzit kanë dal nga rruga e Zotit, Allahu i ka qortuar. Dhe kjo qortim ka qenë i dhimbshëm, ka qenë i vështirë. Pasi Allahu flet se e ka rregulluar tokën dhe se e ka bërë të qetë që njerëzit të banojnë mbi të, flet Allahu xhalla ue ala tash në mënyrë tjetër për një dimension tjetër të të jetuarit. Krahas begative, a nuk i shohin ata shpendët mbi kokat e tyre? Se si i hapin krahët dhe i mbledhin përsëri? Askush nuk i mban ato, përveç atij që është Ar-Rahman, i gjithëmëshirshëm, e Allahu me të vërtetë sheh çdo gjë. Çka nënkupton ky ajet të nderuar vëllezër? Fillimisht, Allahu thotë, a nuk i shohin? Po ne i shohim. Pse është kjo pyetje? Ne kemi thënë që surja Mulk ka shumë pyetje. Dhe përgjigja në këto pyetje është treguesi i kuptimit të drejtë të besimit nga njëra anë dhe leximi i kësaj sure çdo ditë është një lloj rikonfirmimi i vazhdueshëm i pikave më të rëndësishme të besimit ndaj Allahut tebareke ue teala. Allahu thot: "Elem jerau, e ue lem jerau ilet-tajri feukahum." A nuk po e shohin ata shpendët? Kjo pyetje a nuk po e shohin, nuk është kjo që përgjigjen e ka është po po i shohim, jo valla s'kena pa na zogj kurr. S'është kjo pyetja, apo. Nuk është kjo pyetje që ka të bëjë me sytë e ballit. Por kjo pyetje ka të bëjë me sytë e zemrës. Prandaj kjo pyetje ka ma tepër, sikurse pyetjet në vijim, ka ma tepër karakter vetëdijësues se sa karakter informues. Allahu nuk po na informon neve se janë do krijesa i kam kriju, nuk ecin n'tokë, po fluturojnë mbi juve. A i keni pa ju këta a s'i keni pa. Jo, se kjo është të themi pa kuptim. Do zogj i shohim na ditë për ditë Allahu na vet, a i keni pa qeta zogj. Mirëpo kur dikush ta zëmë një begati të madhe, një punë të mirë të madhe ja ki bo, ja ki kry një punë të madhe, apo? Edhe ai aq e injoran, aq sillet ftaft, sa që të bën me dyshu se a e din ky që ja kry punën a jo. Ose a e din ky që ju ka kry puna. E i thush, a e din, po po e di. Po nji reagim, nji fjalë, nji sen, apo, edhe Allahu xhele ala, po, këta zogj me i kriju këta, a ke pa qysh çohen e fluturojnë, qysh bojnë, apo, domethënë fluturon për, përmes pendlave që i kanë, i hapë, e i mbanë, është, është mjeshtri, është inspirim për njerin, që pastaj është zbuluar edhe deri edhe aeroplani e kështu me radhë, sot realisht funksionon mbi bazë të disa rregullave që i kanë pa te zogjtë, si ngritën, si zbresin, si, qysh, interesant kjo punë, apo. Allahu thot, a i keni pa, ata zogjtë apo, ani? reagimi. As s'të bon përshtypje? A, qekjo është ajo që Allahu godet gafletin. Çfarë, çfarë mrekullie është zogu? Çfarë madhështie e Allahut është e manifestuar përmes zogut? Dhe njerëzit kurrfarë përshtypje, kurrfarë reagimi? Kush e ka mësu me fluturu? Kush e ka mësu rregullat? Kush e ka mësuar rregullat e fluturimit? Me ditë ku me i hap krahët, me ditë si duhet me u ngjit e si duhet me zbritë. Shiko sot njeri pilot me u bo, veç me e me e udhëheq aeroplanin. Jo me jo jo, jo ai diçka veç me ditë çish me bo, ani sa duhet prej. E zogun çfarë shkolle t' piloterisë ka shku. Kush e ka mësuar? Kush e mëson që kur lëshohet teposhtë, për me rritë shpejtësinë, i mbledh krahët, kur don me kap gjahun e vet, n'det teposhtë, apo, kush e mëson? Prandaj, a ju bon përshtypje kjo. Kjo madhështi e Allahut xhelle ue ala, që Allahu ka bo mbi ju, mbi koka, mbi, mbi krye i keni, apo. Pastaj, kush e boni t'përshtatshëm ajrin për ta? Se aty ka, Allahu e ka bo tokën të rrafshët, apo, tokën e, e ka bo të rrafshët, pra njeri ec në tokë, lirshëm, po edhe, edhe, edhe ajri ka rrugë si toka, prandaj a e ke pa, mos me pas rrugë, nuk kishim pas mundësi me u orientu aeroplanat, kishim pas goditje, edhe atje Allahu ka bo rrugë, E me ato rrugë njerëzit tonë, din kjo ku me shku, kjo rruga ma e shkurt, me çka? Ti s'e sheh atë rrugë? Ty duket krejt nja, s'o bash qashtu, ka rrugë, apo, janë dhe rrugë, është njëfar rruge e shtrume, e ke pa që është lëvizë arkanë, si me konë në asfaltë, e bërë, kush e mson atë? Kush e mson ata? Kush e ka shtru rrugën me ecë? Prandaj, Allahu na fton të, të nderuar vllezër dhe motra që t'gjitha këto mos t'i lejojmë që të shndërrohen në normalitet, thu se kurrë s'po ndodh, po ngritet, zbret, udhëton, shkojn zogjt, vijn, kurrfar përshtypje. Madje hala ma e keqe se kaq, është kur reagimi maksimal që dikush e bënë karshi kësaj mrekullie është Rastësisht është kjo. Rastësisht. Për shambull, në një, pse lopa s'ka krah? A këni pa lopë me krah najherë? S'i duhen, e vlla? Pse kurrë s'fluturon ato? Pse qeni s'ka krah? Pse maca s'ka krah? Pse i ka kriju Allahu për tokë? E pse filon zogu e kvilon e ka krah? Pse? Pse i duhen për nalt? Kush e boni? Allahu të përshtatshëm? E rregulloi komplet. Madje në disa studime shkencore kam lexu që domethonë, shpendi për me fluturu i duhet Levizja 25.000 krahëve apo thon Që do këtë e vokë, jo krahë, po pendlave Që e po e formojnë krahun, e ke po një krahë ka Shika Allahu sa bukur ka kriju, gjithçka ka përshtatë që t'ju inspiron edhe juve për t'bo punë qysh duhet, për cilësi, për kvalitet, jo shkel e shko. Të përfitoni nga këto ligje të Allahut, të kuptoni se ka rregulla. Ka rregulla. Në zog me fluturu a din sa rregulla, sa ligje aty inkuadrohet. Ligj. Më një ligje të shumta. që me pas mundësi me kush i përshtati këto ligje, kush ja përshtati ajrin, kush ja përshtati rregullat, kush ja boni rrugën, kush ja boni kraht, kush e mësoi. Ma jumsikuhunne illa rrahman. Allahu thot, krejt këto që po flasin për to, apo janë sebepe, shkaqe, rregulla, ligje që Allahu i ka vendos, që mbi bazën e këtyre ligjeve të funksionon jeta, të zhvillohet procesi i ecjes, i fluturimit, e kështu me radhë. Ama dine se vendimin përfundimtar për funksionimin e rregullave dhe ligjeve e ka kush? Shiko sa bukur Allahu e ka përmend këtë emën t'tij Ar-Rahman. Sikurse kemi thonë në raste tjera. Këtu për shembull Allahu nuk po thotë Nuk i mban pos i gjithëfuqishmi. Se normal, a duhet fuqi për me majtun këta? Po, po s'ka ardh me emrin e të gjithëfuqishmit. Nuk ka ardh me emrin e të fortit, por ka ardh me emrin e mshirës. Çka i bje kjo? Shikoni këtu, këtu, këtu, këto sinjale hyjnore, me rëndësi m'i kuptu. Allahu po na tregon fillimisht se rregullat rregullat që i kanë vendos Allahu në tokë dhe me respektimin e rregullave funksionon jeta është rahmet pi tij. Gjithashtu këtu përfshihet edhe rregullat që Allahu i ka vendos për raportin me të, përmes shpalljes, edhe ato janë rahmet. Andaj Allahu ka thënë: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Shiko lidhja. Rahmatan, ty të kemi dërguar rahmet. Po edhe ligjet që me to funksionon dunjaja, ligjet kosmologjike, edhe ligjet sheriatike, të dyjat së bashku janë rahmeti i Allahut azza wa jall. Ka shumë, ka shumë zbulime shkencore. Ka shumë të arritura që na i përdorim, na i përdorim këtu, n'jetën tonë, ama lidhje nuk kena me ato zbulime. As ai që e ka zbulu nuk është i joni, as ku prodhohet nuk është te na, ama interesant, qysh funksionon kjo pajisje, qysh funksionon kjo atje, ku është marru, edhe ku është zbulu, njëjtë te na funksionon. Paramendoni me kon e kundërta. Për shembull, aeroplani është zbulu në vend të caktum, e ka zbulu njeri i caktum. Paramendoni për shembull, që Rregulli, ligji mbi të cilin ka funksionu fluturimi, me funksionu veç në katun të tij atje. Si del nga katuni i tij, ka ligje tjera, duhet tash një aeroplan tjetër, se s'funksionon atje. Çfarë gazepi kish me kon? A kupton? Paramendo për shembull një ilaç që zbulohet, zbulohet lart n'dunja atje, po. Edhe ai me ligje të Allahut funksionon, e zbulon, kjo nëse bëhet me bashkë këto e prodhon këtë proces kimik. Ky proces kimik, kur të futet në trup të njerit, e bën këtë reaksion. O ligj ky, ligj është ky, a kupton. Paramendoni për shembull, që ky ligj mos me konë konstant, mos me vlejt tonon njëjtë. Apo. I çdo në çdo qytet me pas laboratorë që zbulojnë, se s'vlen, se në Mitrovicë janë do ligje të tjera, këta njerëz janë të tjerë. Për ta nuk vlejnë rregullat e Shkupit për shembull kushtimisht apo apo vendeve tjera. A kishte me qenë përparësi pastaj zbulimi shkencor jo jo, kur forhore që kështu po. Rregullat e ndërtimit, për shembull, zbulohet atje diku, na ndërtojmë me rregulla që dikush i ka zbulu atje. Ama qe, rrin xhamia. Pse? Pse i njëjti ligj vlen që funksionon si ku u zbulu si këtu. Pra kush e ka bërë atë ligj? Allahu azze ve xhel. E kjo rahmet është. Është rahmet paramendo me ndryshu gjendja e ligjeve, rregullave. varësisht për venit e varësisht për kohës. Për shumë, për mëne për shumë me konë e, ligji për, i gravitetit, të për, të farë begatia, njohi e këti ligjës, ama me pata fa skadense, 20 vjetës, me 20 vjetës dhe në këlligjë mu. Që kështë me ndodhë, të për? Ka ligje që 200 vjet janë zbulu, hala janë konstant, vlejnë. Ligje të fizikës, e ligje të shumta, hala zbulohet, njeri zbulojnë, bëjnë përmirësime, kjo për shkak të njerëzve. Po flas për ligje që janë ligj, nëse ka qëlluar ligj. Kush i ka bo këto? Ar-Rahman. Allahu xhelle flet se ai i man zogjtë. Po ai e man zemrën tonë, kush e manë zemrën tonë, kush ta man ashtin që mos me t'ra te barku poshtë. Kush po e mon? Allahu xhelle ve ala. Ai e mon. Kush po e mon hanën këtë vend këtu? Më sulë kura e mon, apëtër. Kish me ra, apëtër. Kish me ra koka e njerit, apëtër. Kish me ra, kish me ra mushknitë e njerit, kish me ra. Ma jumsikuhunne illa rrahman. I man veç ai që i gjithë nga rahmeti i tij. Domethonë, përkundër mëkateve që i bani, Ama ka thonë ma jumsikuhunne illa Rahman, i man i Gjithëmshirshmi, bani shkelje jo, bani mëkate, rahmeti i Allahut prapë ban që t'i manë këto sene, deri me një afat kur ku vjen kiameti, dhe. andaj me Rahmet manë, se mos me pas Rahmet, ish ra qielli moti, e ish ra dielli moti, e ish ra hana moti, e ishin ra shumë sene moti, mos me konë rahmeti i Allahut azze ve xhel, a i shikoni kështu, a përshin rahmeti i Allahut, Pse çka e mon këtë? Çka e mon diellin? Ibadeti jona? Jo, dhe dhjem. Çka e mon tokën? Namazi jona? Sa njerëz falen? Rahmeti i Allahut e mon, ozi. Rahmeti i Allahut e mon. Innehu bi kulli shejin besir. Allahu thotë, e Allahu sheh gjithçka, e sheh atë mëkatin. Ju sheh Allahu çka po, e din, me gjithat. Edhe përkundër asaj që sheh gjithçka, Ama kur i ka pa përnime, i ka gjujt pllakat, e ka kap vllon e tij. Pse? Nuk është njësoj me pa, si me ni. Ti munsh me ni për një, për shembull, edhe na kena ni moti, kena ni për do banalitete, për do punë, krime që bon, na kena ni moti. Ama kena ni, bon dikun. Kur po i shohim tash na me sytë tonë, u tmerrum. A qashtu bën insoni, a? A qekjo konë që e që në thishtë da? Apo? Pse? Tjetër është. Allahu po thotë besir, ai po i sheh. Edhe s'e ndërron, Errahman jet atëherë. Kjo është madhështia e Allahut, dhe madhërimi i Allahut tebareke ve teala. Ai i sheh tu bo keq, i sheh tu e mohu, i sheh duke e luftu ligjin e Allahut tebareke ve teala, dhe prapë Allahu thotë, Errahman, ma jumsikuhunne illa rrahman. Pastaj Allahu xhelle ve ala vazhdon, të nderum vëllezër, Me shpalus ende dhe tash janë dy ajete që disa nga dijetarët kanë thënë janë pytjet kryesore të testit. Unë e thashë që surja mulk, e kom përmend edhe më herët, surja mulk ka pytje. Apo, e çka i bëjnë kur ka pytje, domethonë duhesh me u përgjigjë. A ke pa edhe në provim kur t'hin, apo? Ka dhjetë pyetje. Ama jon tri a katër që nëse në to përgjigjesh, apo kalon. E qëto nja dy pytje kryesore në raport me besimin në Allahun azze ve xhel. Nëse qëto kuptohen drejt dhe funksionojnë shëndetshëm në jetën tonë, me lejen e Allahut besimi është në regull, apëtëm. Dy çështjet madhore që duhet gjithqysh me e dhonë provimin në to dhe ata që ngelin në këtë provim ka përmen Allahu pse kanë ngel ata se ka njerëz që nuk e kalojnë këtë provim e pse kanë ngel Allahu e përmen në këtë ajet Pra në ndash me qenë i suksesshëm në këtë provim, ruaju nga këto cilësi që Allahu i ka përmen në fund të ajeteve. Allahu xhele ve ala thot, emmen hadhel-ledhi huve xhundun lekum. që ju ndihmon përveç Allahut azze ve xhel. Domethonë, nëse Allahu që ka min dunir-Rahman, këtu prap është Ar-Rahman. Ar-Rahman. E konë surja mulk, ma së shumti e ka përmen emnin Ar-Rahman. Jensurukum ka ardh në foljen që është në kohën e tashme, që nënkupton veprim të vazhdueshëm, s'po ju pyet veç për ushtrinë e kohës së juaj, por kjo pyetje është aktive për çdo kohë, se kur vjen folja në kohën e tashme, tregon veprim të vazhdueshëm. Sa herë ta lexojsh i bjen tash, tash, e tashme është gjithmonë. Edhe këtu Allahu po thotë, sa herë ta lexoni është koha e tashme. Qysh u kon koha e tashme në kohën e Kurejshve, idhujtarëve, edhe në këtë kohë është koha e tashme. Cila është ajo ushtri? Cila është ajo fuqi? Cila është ai organizim? Që kur Allahu don me hek rahmetin e tij pe juve, e me ju sjell dënimin, i del përpara thotë jo kadale se s'bohet kjo punë. Kallzoni. Ka do që thonë mohuesit që s'besojnë Allahun azze ve xhel. Thonë po. Na jena ata që ndihmojmë. Na jemi ata që vendosim. Allahu po thot, ata janë në gurur. Kanë ronë në një gjendje të caktume. A ke pa si për shembull një njëri i cili bën veprime jo normale. Jo normale. Për shembull, ka i ka ndodhur një sprovë e madhe në familje, Allahu na rujt. Ka dek dikush, ka ka. Edhe ka ranë në një gjendje të vështirë psiqike. Nga kjo gjendje e ka humb kontrollin mbi veprimet e tija. Edhe ti thush, a je lodhë? Ça të ren, tu jam lodh ene? A është reagim normal kjo? Jo. Thot njoni, thot, se merret për të madhe se i kam, a, po, më falni. Po është gjendje specifike, nuk ka reagim normal, atë, apo, Ose për shembull, vetë ka dhimbje të mëdha, fort të këqija. Edhe fillon me bo veprime për shembull, njerëzit e trajtojnë me trajtim specifik për shkak se nuk është normal, nuk është gjend, jo në kuptim normal me mend, po gjendja nuk është normale, gjendjen s'e ka stabile. Prandaj njerëzit e kanë parasysh këtë gjendje të tij edhe e trajtojnë me Një mënyrë më specifike. Allahu po thot. Allahu po thot. Kush ju ndihmon? Reagimi normal njerëzit. Njerëzit që janë në gjendje normale. Ju funksionon normal truni, logjika arsyeja thon kurkush. Binden. Janë do që për shkak një gjendjes të caktume, thojnë na e bëjmë këtë punë. Qajo gjendje që i ka prek këta njerëz, o shumë me rëndësi me u studiu, shumë. Nëse Allahu xhele xhelaluhu, po përmend analizë shumë të saktë dhe të vërtetë. Pse ka do njerëz që kanë guxim, me i thënë Allahut na dolëm përpara. Ti thush subhan Allah. Pse? Se nuk është normal. Nuk është normal. Reagimi nuk është normal. Nga çfarë, nga çfarë, po e them kushtimisht, sindromi janë prek këta njerëz. Çka i ka rrok këta njerëz? Allahu po thot, gurur. A e dini çka o gurur? Gurur është të nderuar vëllezër, një krizë, një krizë, që sa ta prek njeriun e çrregullon fort, keq e fort. Gurur është, pa po e përkthej kështu, është mashtrim fort i madhë, mashtrim fort i madhë. Çfarë shembulli është me pru? Shumë shembuj e Paramendoni për shembull ti vëllezër një shembull konkret. Me thirr dikon në telefon dikush. E thirr në telefon. Po urdhno, thot, këtu këtu është për shembull kryetari i këtij veni, një veni i madh, i fortë, Edhe kom nderin që flas me ty. Ai tash kujton që përnime. Ai kujton që përnime. Që është çaq i rëndësishëm, çaq është faktor, çaq është domon njeri me peshë që ka bën me e thirr filan kryetari thot. Po urdhnoni, tash ani çfarë me një reagim po urdhnoni. thot e ki mbrojtjen teme apo me shku me bo këtë punë e këtë punë kush thot diçka veç tuj ki punë me filona a përdo e a të kap mashtrimi këtë që përnime këtë e kanë thirr njerëz kam boj garë me ta a përdo kam boj garë me ta I ka thonë, a për po edhe aeroplanë që ke zbulu ti? A për po Ti a për po që ke bo, a për që ke bo? Ti je i joni përnime e ki. Edhe, edhe zotit mu shmi thonë, mu ju. A bo, a i kujton që përnime. Zë për shë? Haj që për shembull, thuj s'ka zot. A gjet diçka, a për që s'ka që ka të bënë? A këtë është të mashtrim, telefonat i thonë, a Ai kujton që përnime, po valla përnime ka, që për shë, vetë e kom zbulu unë, vetë po e gjoj këtë punë, vetë po e boj, vetë, vetë, vetë, vetë, dikur, fillon me, si ajo që thotë populli, vetë e ka qitë rrenën, kur ka shku në fund, s'ka kush ka qenë me i besu vetë, subhanallah, vetë është i beson rrenave t'veta, që kjo është gurur, që kjo është gurur, mashtrohet, une, E Allahu tebareke ue teala, ju dërgon shenja për që mani se është, si kurse i ka mashtru kurejshët në Bedër, ka ardhë ju ka thonë, që sa kalë bre kini, msyni fort, msyni sot edhe kryne këtë punë, për. Kush i del? Popullin e Lutit me i krah e ka përmbys veç. Çaq. 600 par krah i ka. Veç një krah ka shti përfuni i ka çu deri në qiell dhe i ka palu apo. Qiky n'Bedër ka ardh apo. A e kuptoni? Ama do njerëz këndellen kur e shohin melekun sahi, por në fazën kur është e pamundshme të riparohen gabimet e dunjasë apo. Mori fund u kryo apo. Prandaj mashtrimi shumë i keq me t'mashtru. Ti je i fortë, ti mundesh, ti Çfarë mund është të? Sahi, njeriu që është i kapluar nga për shembull nënçmimi i vetvetes, a din, ka aftësi, ke nevojë ta inkurajosh, s'po flas për to, kthim të vetëbesimit, po po flas për me ngrit njerin përtej dimensioneve njerëzore apo. Sikurse faraoni ka thonë, për mëni së mëna, Allah është, Allah, Allah është azoja i madhë, është Allah të vartë dhe jo. Ta është sa njeri del e provokon e së vendër, Allah me i ndërru ligjet për të li farë, farë ishme të farë ahmaku. Jo, Allah t'i bo. është parla me dalë njeri me thonë te deti, a ti me thonë, Ka ligje, me të rrjedh ai, rrjedh ai. Po kur ia rrjedhi Allahu mbi kry, tani s'e nalke mo, pëtëm. Tani tha amentu, bima amenet bihi benu Israil. A besova, nime koka, s'paskan rrjedh me izën tem, kokna gabu. E tash shkojmë tutje tash. A e kuptuat? Ç'ka ky gururi, vëlla? Ç'ka ki ti, vëlla? Kush je ti? Me i dal, me i dal erës përpara, mos flas për Zotin e erës, vëlla. Prandaj vëllezër, çka sa bukur kjo rahmet. Me të këndell Allahu Azza wa Jall, është është rahmet. Me t'i qel sytë rahmet është me të kallëzu. Rri mor në vend tënd. Tani keni me u kthy te na, ka marrë fund, nale në në mujsh me e nalë, nale, nale, sa kanë tentu me nalë dekën, thom. Qëtu Allahu, po thom, i ka sfidu Allahu me gjithçka, lej krejt ato, krejt lej, krejt lej. Ligjin e fluturimit e ka bo Allahu, se kanë fluturu shpend përpara, apo mas pari ka fluturu njeri, tani Allahu ka thonë koka mirë, kjo i ka bo shpend me fluturu, cila u kon e para, de? Logjika de de de. Prandaj, domethonë, Kjo ajo shumë tjera ama po them vallahi nuk ka mposhtje më e madhe për gururin, për mendjemadhësinë, për kryenecësinë, për inatin e këtij njeri kundër Zotit, nuk ka ma të madhe se deka. Okej, ju presim. Vjen, vjen, vjen, vjen te dera ti. E tani kur vjen te dera, sa thot, Rabbirxhiun, o Allah, e mora vesh, a më kthen edhe njëherë. Këtu Allahu po flet edhe për një faktor që përcakton besimin. Se njerëz besojnë mbi bazën e forcës, kush garanton siguri, kush na mbron, që atij duhet me i besu. E po meqë është qështu standardi, duhet me ditë ku me e përfundu procesin e hulumtimit për forcën e duhur, për fuqinë reale, e që është e ka Allahu Azza wa Jall. Pasi Allahu thot: "Amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi utuwin wa nufur." Allahu thot: "Kush është ai që ja u zbret rizkun nëse Allahu e nal?" Kush? Njëjt si n'të parën. Ka që thojnë kurkush s'un jep nëse Allahu e nal. Po ka që thonë, na, edhe faraoni te ke, edhe Karuni ka thonë shumë, Karuni u konë, domethonë, aj biznismeni që ka përfitu mbi kokat e njerëzve t'dobët apo ka fitu shumë i ka keqpërdor fuqinë punëtore me autoritetin e faraonit ka pas pasuri shumë Prandaj edhe zakonisht te njerëzit të kapluar nga kjo arrogancë, arrogancë që ja u ka shkaktu pasuria, janë shumë problematikë. Allahu xhel-le çka ka thënë te sureja Lejl, innel insane le jatga, njeriu bëhet arrogant, pse? En raahu stagna, ngase e sheh veten që është i pavarën, po njeri si të ka pavarësi, ekonomike apo tani s'vjen me vetë gjithçka ma, normal po Allahu ka bo dallime për me funksionu dunjaja nuk mund të kon të njëjtë, të barabart se kush tani s'kryn shërbim të tonë bon, ka bo Allahu dallime të caktuar diku ki diçka më shumë diçka më shumë dik për shkak të balansit ekuilibrit dunja me me, me funksionu njeri si t' ka pak më shumë Ta shumë e këto vetë në Allah, ka mund ta akumulon. Ani thotë Ibn Kajjimi rahimehullah, njeriu është, kur e definon njeriun, njeriu është robi në formën e zotnisë. A kuptut? Njeriu është robi në formën e zotnisë. Një njeri për shembull, rob, rob e kanë zonë. Rob i bjen kurrfarë drejte s'ki, s'mun ban kurgjë, sen s'ki, kurrfarë lirie s'ki, absolutisht. Qe ti robi që e kanë zonë ata, që s'ka mundësi, as me dalë, as me hy, as me hongër, as me pi, as me fitu, kurgjë s'mun ban pa lejen e atyne që i kanë zonë rob. Qe ti robi, me ja vesh teshat e zotnisë, apo, Edhe mi thonë, tash, e tash masi i kanë vesh të jashtë, të njësë, ta unë ullë që të, a ta kjekë që të, me, me, me pantolla këto zotnia, a po kuptoni, Allahu xhelle shanuhu e ka vesh, ai rob është, s'un del jashta asaj që Allahu ka thonë, si e ka vesh Allahu me pak pasuni, u çu peshë, tash unë e vetë në këto, a po kuptoni, Për një njeri për shembull i cili është në burg, në burg, apo, ka lëvizje të kufizume, ok, e veshin mirë, apo, e veshin mirë, me kravatë, me tesha kat, këto tjera, e veshin mirë. Si ta veshin mirë, ai thotë, tash ju, i thotë, drejtorit burgut, tash ti je mrena këtu, apo, Nufur është kur nuk do me ni. Është një lloj, është një lloj, domethonë, e, e, e, jenfur, kur ik pi diçka, fillon ik, do me. Ke pa për shembull, me kthy në botën tonë. I keni pa kur do video i qesin kur për rastësi njerëzit një, një kafshë mund me kon ni drenushë mund me kon ni qen për shembull tu vrapu o kap në tela dikun a kupton është kap në tela dikun afrohen edhe dojnë me pështu ata dojnë me pështu ai hyxhym me i hongër këta a kupton se ai s'e kupton çfarë dojnë me ba ata me të a kupton Allahu çon pejgamberë, Allahu çon shpallje, Allahu çon dijetarë, çon hoxhallarë, çon njerëz që dinë, që përmirsojnë, që flasin, që këshillojnë, çon lloj-lloj njerëz, i këshillojnë, i flasin, ai veç me ikë. Po s'kam pi teje interes, po je pështjellun n'çit farë teli, veç me të zgjidh një çikë. Se ty të bën dëm. A kupton? Qikjo nufur apo? Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shembulli jem dhe shembulli juj. Shikoni shiko këtë shembull. Është shembulli një njeri i cili e ka dhezë një zjarm. Mundzi. Si e ka dhezë zjarmin? Çka ka ndodhur? Insekte, mushkoja, flutra, hyxhym në zjarm. Ato, ato vrapojnë pas zjarmit, pas dritës ngase menojnë se qaty ka dalje. Ka dalje, nuk e dinë që digjen. Dhe të unë, e njeri qaty me dorë atë. Hysh nëse zjarm ky. E ai tenton me dorë me largu ato, këmbëngulin me hi në zjarm. Qështu gjendje, qikjo nufur. Allahu dërgon argumente, shenja, hiqu pi ktuj, largohu nga ky mendim, largohu nga ky kuptim, nga ky perceptim, ma, me kshilla, me porosi, me pejgamber, me libra, me shenja, me argumente, me forma t'shumta, aj veç, nufur, me ik pi këtij ambientit, kshillimit, veç me shku, dikun, pse po ik, pse po ik pi Allahut, Pse po ik pi Zotit tënd? Ngoje mirë Zotin çka po të thotë njerë? Tani kthehu. Tani meno pse po ik pi Allahut? Kjo është ikje. Kjo është ikje pi Allahut azze ve xhel. Ik nga fjala e tij. Ja jo, s'du me ni une. Qishtu kanë bo populli Nuhit. Gishtat n'vesh. Këto mos m'i kallzoni mua po. Po ngo një herë. Ngo me men një herë, jo veç me vesh. Nufur. Domethënë realisht është fokusu, është përqendru në ikje, edhe s'ka kthim mrapa, kupton. është problem, është problem kjo, kupton. Prandaj të, të nderuar vëllezër, çështja e sigurisë, ndihmës, dhe çështja e rriskut, janë çështje madhore, që përcaktojnë bindjet e njeriut. Njerëzit zakonisht i ndërtojnë bindjet e tyre mbi bazën e forcës. Kush ma i forti? Ai që është ma i forti, për shumë njerëz e ka ma së miri. Pse? Po i fortë, mos me ditë ai s'e kish bo këtë punë. S'do me thonë që është gjithmonë dunja ato. Për ata të nderuar vëllezër sprova më e madhe është sprova e dexhallit. Pse? Pse osht sprova e dexhallit ma e madhe? Pse Allahu xhele ve ala i jep mundësi t'mëdhaja me bo përmes forcës ndryshime t'mëdhaja në tokë, e duke bo ndryshime përmes forcës, njerëzit e ndryshojnë dhe besimin. Ke pa njerëzit, për shembull, njerë kanë besu ka lindja, Tani besojnë nga perëndimi, tani Allahu alem ka besojnë, jo pse kanë bindje, as nuk i njohin filozofitë, lidhje s'kanë me këtë punë, ma i forti, veç qikaq, se dikush që ka për shembull studiu filozofinë, e ku është kalu me një ashtë i mire, me argumente, ka bo krahasime, u bind e ku e di une, jo, shumica kanë shku me klimë t'përgjithshme, qaty ka të qenë turma, të, E nuk duhet me konë qashtu, kupton. Mos shko me turmën, po shko me të vërtetën. Apo, e ma së shumti çka krijon turma, dhe ma së shumti çka shtyn turma është, kur bëhet fjalë për sigurinë, edhe kur bëhet fjalë për ekonominë, paret kush i ka, po. Qaj e loden, qaj, lidhje ata s'kanë, po, për shembull, të nderuar vëllezër, e vërteta e jetës, e vërteta e krijimit, nuk ka t'boj me pare, s'ka t'bo me këto. Me konë që ashtu, ishin pejgamber njerëz ma t'pasun. Ja. Prandaj, ai që e përcaktan, po, aspekti material është shumë i rëndësishëm. Shumë i nevojshëm. Por nuk është tregues i të vërtetës nuk duhet me e përcaktu si referencë për të vërtetën atë që ka. E ai që s'ka, ti me di, lëhem, kishe bo shpi për vete, për. Çka ka lidhje shpia me, për shembull, do të vërtetë, çka ka lidhje me këtë punë, për. Andaj Allahu këtu për të vërtetë, runa, se njerëzit kanë këto probleme. Edhe në fund, ajeti i fundit për sonte, të nderuar vëllezër, është, Allahu xhel-le ve ala Edhe ky është ajet, edhe me karakter vetëdijesues, mirëpo, e ka një karakter shtojcë, ka karakterin vlerësus, gjitha këto argumente që Allahu po i përmend, Nëse Allahu ta ka jap mundësinë, dritën me i lexu, duhesh fort me e vlerësu si begati atë. Shumë. A don me ta vizualizu qysh doket këtë dallim mes atij që i lexon këto argumente edhe atij që nuk i lexon këto argumente? Për dy arsye i ndodh kjo kupton, ose për shkak se nuk sheh, ose për shkak se rruga është do thonë shumë problematike. Paramendo kur bohen dyjat, a është i njëjtë ky që rrugën e ka katastrofë. Edhe plus nuk sheh mirë, si ai që e ka drejt, edhe sheh e largtë n'pikën e mramë ku ka me shkua për. A e njëta? Të nderuar vëllezër, prapë për një shembull, me kuptu në asës. E ky bol shembull i mirë, që ky po, ala me thesur. Të nderuar vëllezër, A udhëton njejt, këndshëm, rahat, sigurt, mirë, mençur, njejt, si ai i cili, për shembull, ë, po themi kushtimisht, rrugën Prishtinë-Tiranë, e kalon përmes autobanit, rrugë e drejtë, e mirë, Vazhdon tutje apo. Tash para ne mos mos me thonë e ato kthesat e Kukësit. Ani që po drejtojnë apo, me kuptu më mirë apo. Apo e po drejt i themi. Drejt dhe atje apo. Apo njëri kësaj udhe i bjen. Tjetri ju kësaj udhe. I bjen kësaj udhe teposhtë. Jo asfaltit. E po çdo rrugë ka rrugën e drejtë, tani ka anash çka ka anash. Her ka ujë, her ka her ka dhumëre, her ka çast, ama çka s'ka, me rrugës është ajo. Rruga që kjo rruga ata. E dy nisen njëjtë për Tiranë. Njëni udhës asfaltit, udhës taman, e tjetëri, asë e tjetëri. Ka zonë qështë qaj, qaj, qaj, qaj, qaj, qështë qështë taman, dhe. Një që e ka rrugën e keqe, katastrofë e ka rrugën, po as pamen s'e ka, dhe. As me rrugë s'mundet, e s'ka pamen, dhe. E ky pikë ku të niset drejt çaq çaq e ka qartë rrugën e ka drejt e sheh pikë ku ka me mrri atje. Ama ne shiko çfarë shembull Allahu sjell. Neve s'na duket qështu në këtë dunja Se është sprovë. Ama a ke mundësi me vizualizu dallimin Po, përmes këtij ajeti, sa ma tepër arrijna me e vizualizu, me e kuptu ajetin, aq ma tepër të ndërrua dhe vëzër, domethonë, mbushemi edhe krenari, edhe begati, edhe nder, po edhe falim Allahut azze xhel. T'i ka çelë Allahu sytë, Pse më mërë Allah, mësë me Allah, domethonë, Allah e ka bo, ma rahat je, me shku, ma mirë është se me shku kështu të, pa dinë së mundi është, pa dinë së mundi, pa dinë së mundi është dhonë. Por me mujtë, për shembull, me pru edhe dikun, me përafru, të qyshe, me thonë që njëri ka origjinë si pasojë, që po di unë fazave të caktuara, kësoj, pa po, problem është e më, për po, lodhja është. Drejtë, Allah, drejtë. Allahu na ka kriju shumë e drejtë. Pse po shkon kështu të kështu të kështu të apet lamë bosh, apet s'kemi mri. A keni mri me kallzu që po është ju. Teori është hala e diskutueshme. Apo. E për mos me e diskutu se tani krye çka del, na e mshelëm. S'ban m'u diskutu se kjo është çështje. Tash kur u bo shkenca si feja, apo në shkencë gjithçka ban me diskutu. Andaj teoria e e e e e njeriut e quajtur teoria e Darwinit ma shumë ka tipare, ka tipare, domthonë fetare, se që ka tipare, tipare shkencore. Një sen që ti si ta diskutojsh menjëherë ndërmirren masat ose nuk hapet si debat e kështu me radhë, ku e ka fundin kjo? Mos më thuni debat në televizion një dy ku po ka bëjnë debat. Mo ta televizion sa duan bëjnë debat. Apo debati i cili prodhon fakte edhe qet mirën ndërmerren masa në ndryshimin e qëndrimeve mbi bazën e argumenteve, që këtu po, që s'ka. Ka marrë fund kjo punë. Ka marrë fund. Fatkeqësisht apo. Prandaj ti nervozë. Pse më lodh? Pse më lodh? Shiko për shembull ata njerëz që kanë fatkeqësisht apo. Preferojnë për vete të tyne me kon ateist. A din sa duhesh m'u lodh? Tu menu kështu e ashtu. Qartë është Allahu. Sa janë lodh kurejshët e Mekës për me e ul vlerën e pejgamberit a.s. Jo kështu. Jo s'koka kështu ka dal. E është kështu. E në fund asgjë s'ka dal pos qysh ka thënë Allahu azza wa jalla. Prandaj Allahu xhele ue ala ka sjellë argumente mjaftueshme. Ma mirë me ec drejt, e men jemshi mukibben, ai që ec kokulur, e çka thojsha unë, e çka kam me thonë unë, ai Zot te ere moftë, kok ullur, ose i përmbysur tu ra, pi rrugës keqe, a është i njëjtë, si ai që ec em men jemshi, sikurse Allah thotë, seuijen, ala siratin mustekim, atë çka seuijen, a është njëjtë ky që kokulur, Sa ma shpejt me ec, ue sariu, ngutnu, apo, njeri kur e kufizon shpejtësin, kur mundet për shkak të shpejtësis, apo, mos me pas aftësi të frenimit për shkak të rrezikut, apo, që del, një gropë del, del një lopë n'udhë, apo, A siratal mustekim, Allahu po thot s'ka kurrgjë që ta nxen udhën. Ue sariu sa të mundni shpejt. Ballëhapur, kënaq, kur nuk tutesh që del dikush e ta bën një gropë, ju thojshit po çu çka dul. Kur a tutem naj herë që dikush ka mundsi në autobanin ton për ahiret me zbulu diçka që ateistët të po. Çe. Ja vallahi unë flej rahat për çik. Po flej rahat. Fol për bujarin e tij të të lodhet goja. Fol për rahmetin e tij të të lodhet goja. Kurrë mos thuj që del ndryshe, kurrë? A për mua jo valla, s'garantoj. Mos u lidh fort për mua se s'i dihet e. A e kuptove? Se unë s'jam, unë s'jam autobani. Autoban udhë e Allahut azze xhel. E për një njeri dhe tamani. Ibn Mesudi ka thonë tej t'des. Mos jepni zë fort për dikon, se s'i dihet. Kur des e kena komplet filmin e tani po. Ama ndërsa për Muhamedin a.s., për Kur'anin, veç hajt e ngrah shpejt, sa të mundesh atë. Përmend të nderuar vëllezër në siratin e e e mbi xhehenem që është. Ata që i kanë grah, a di sa kanë shpejtësi ata? Se kanë thanë ulemat me shpejtësinë e ecjes në dunja kanë me kalu njerëzit siratin e ahiretit tonë. A di sa shpejtësia do njerëz që kanë me kalu siratin, që me ditë sa shpejt i kanë grah këtu në autoban. Ebu Bekri, fort shpejt i ka grah, ka pas merak shpejtësin shumë ato. Edhe Omeri, Radiallahu anhu. Po jo shpejtësinë e kerreve, apo. Ajo do me u rujt, se ajo, ajo s'është, nuk është, ajo del diçka. Po flas në rrugën e Allahut azze ve xhel. Thotë pejgamberi s.a.s. Kalojnë njerëzit urën me shpejtësin e dritës, a kupton. S'ke mos të të heq as s'bjen djathtas as majt se është siratë mustakim edhe ec sigurt se vjen ballhapur a është ky njëjtë ky njëjtë vallai s'barazohen prandaj na duhet mendje mendjemprehtësi na duhet zgjuetësi na duhet vetëdijesim që këto argumente të Allahut t'i zëmë siç duhet t'i kuptojmë si duhet t'na bëjnë krenar t'na bëjnë sigurt t'na bëjnë stabil qëndrueshëm Të na sillin vetëbesimin, jo të luhatshëm, jo të hamendur, jo me hezitime, me bindje, po me urtësi, po maturi, larg arrogancës e dhunës, por me mëshirë, me bindje me ato që përmban gjithësia. E kur Allahu i bën këto pyetje, pastaj është një heshtje, një javë. Se javën e ardhshme vazhdoj me fjalët kull, Tash thuju atyne që qysh është përgjigja pra. E inshala, një një javë po pushojmë, që ju të bëni test edhe ju me këto pytje që i kena përmen, e përgjigjet qysh janë, i japim javën e ardhshme, inshala, me ato që Allahu është përgjigjur dhe ka thënë. Gjasht ajete me radhë, kull, kull, kull, thuj, thuj, thuj.